Helidon cae corone, peri callus filo nei cusai. Celidon cae corone, peri callus e filo nei cun. Hupo tu de he corone, pros auten eipen. Alla to men son callos ten e arinen ho oran anzei. Tode emon soma, cae ceimoni parateinetai ho logos de loi hoti he tu somatos paratasis euprepeias prepeias callion